Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver Sentanfe. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Si yo la estrella. Sao Sapoconcho, Somatutino, matutino da Radio Calimera. Escoitando a Silvia Pérez Cruz, comenzábamos o programa de hoy un programa donde o que queremos es que todas, todes, non esquezamos o neno, a nena, e nenu que le vamos dentro. Non esquezamos la magia do, do somniar no esquezamos la magia do, do, de compartir. De compartir una noite de reis magos, de una noite de apalpador, de una noite de avefana, una noite de compartir, de querernos, de una noite, por qué no, También de contar, escoitar, contos e historias. Una noite de verdad, ainda que parezca que no, deseando que todo vaya bien. Hay historias que comienzan muy muy lejos y e acaban muy cerca. Esta es una de ellas. Comienza en el año 2115 a muchos kilómetros de la Tierra. Y dice así, era como un sueño. Ahí estaba Miguel con su nieta Nuria, dando por primera vez la vuelta a la Tierra, sentados en aquella nave, mirando esa enorme bola azul desde fuera. Ahí estaban. Él, el abuelo, había soñado tantas veces con ese momento. Ella Nuria. Llevaba tiempo triste y nadie sabía muy bien por qué. Su abuelo pensó que ver el mundo desde el exterior la ayudaría, pero no fue así. Nuria miraba la tierra, donde latían millones de corazones, pero no podía escuchar el sonido de su propio corazón. En la cabeza de Miguel resonaron las palabras que tantas veces escuchó de su propia abuela. Los niños, le decía la abuela, miran mucho hacia afuera y poco hacia adentro. Los adultos miran mucho hacia adentro y poco hacia afuera. Si solo te fijas en los problemas, te perderás la belleza del mundo que te rodea. Ella, su abuela, la abuela del abuelo, le había recordado siempre que esa era la base de la felicidad. Solo los niños que sufren miran hacia adentro. Y Miguel sabía que su nieta tenía una gran preocupación y aprovechó el silencio del espacio para preguntarle qué es lo que le pasaba. Y ella respondió, nada. Miguel intuía qué podía ser y decidió contarle su propia experiencia, que a veces es el camino más corto hacia la verdad escondida. Cariño, le dijo, supongo que sabes todo lo que sucedió durante el COVID. Sí, Abu. Lo estudiamos cada año en clase. Cae siempre en los exámenes. A veces no todo está en los libros, mi niña, le dijo el abuelo. Yo tenía tu edad cuando pasó. En el colegio se reían de mí. Mi boca era muy grande. Me llamaban buzón. Me imitaban. Me tiraban papeles arrugados <laughs> para encestarlos en mi boca, le dice, le dice el abuelo. Yo no sabía a quién contárselo me daba miedo y me avergonzaba y me sentía muy solo, muy solo. Cada noche inventaba formas distintas para no ir al colegio y quedarme en casa con mi perro, Jano, y mi familia. Ellos eran todo mi mundo. Nuria le miró a los ojos y su abuelo sintió que la había atrapado con su verdad. Su pequeño cuerpecito, ella era muy chiquita para su edad, y sus dos coletas se habían girado hacia él, hacia el abuelo. Hacía mucho que no la sentía tan cerca. ¿Y qué pasó, abuelo? dice el abuelo. Pues pasó el COVID. De pronto dijeron que no se podía ir más al colegio. Todo el mundo estaba asustado. Pero yo, decía el abuelo, yo era el niño más feliz del planeta. No tendría que volver a ver a los chicos que se reían de mí ellos eran mi pandemia personal. Nos confinaron a todos en casa, pero yo podía salir con <laughs> Jano a pasear con el perro. Y pasó algo más increíble. Nos obligaron a ponernos mascarillas a todas horas. Nadie vería mi boca de buzón. La niña miró la boca de su abuelo. El tiempo la había hecho aún más grande, pero a ella le pareció que tenía la sonrisa más bella del mundo. Me encanta tu sonrisa, abuelo, le dice la niña. Es enorme. Me haces muy feliz cuando te ríes. Lo dijo con tal dulzura que le desmontó y a punto estuvo de dejar caer una lágrima. El abuelo, a punto de llorar, pensó que ojalá la hubiera conocido cuando era él pequeño y le hubiera dicho esas maravillosas palabras cuando tenía tanto miedo y decidió seguir con su historia. Aquella pandemia fue curativa para mí, decía el abuelo, era mi refugio. Mi abuela me dijo que teníamos que aprovechar los momentos en los que la vida se detiene para mejorarnos y mejorar el mundo. Durante aquel parón me di cuenta de que me iba haciendo cada vez más valiente. Aprendí que nada era tan grave y me enfrenté a otros problemas que me dieron la valentía para luchar. Cuando le conté a mis padres que me avergonzaba de mi boca, me enseñaron a amar mis diferencias, aquella boca que me hacía único. Me di cuenta de que podía reír de una forma tan amplia <laughs> y, tan fuerte que era contagiosa cuando lo hacía. La gente a la que quería acababa riendo junto a mí. Dentro de cualquier pequeño cobarde hay un gran valiente. El cariño y los consejos de su familia hicieron que Miguel perdiera el miedo a volver a la escuela. Cuando regresó al colegio dos meses más tarde, desarmó con humor y con coraje a quienes se reían de él. Ya no tenía miedo. Nuria sonrió tímidamente a su abuelo y él sintió que iba a dar ella el primer paso para contarle su pequeño secreto, aquello que la tenía tan preocupada y que hacía que mirase tanto hacia adentro. Abuelo, le dijo, yo soy muy bajita para mi edad y en el cole me llaman tapón. No sé qué decirles, le dijo Nuria. Dos lágrimas cayeron por los ojos de la niña y Miguel, el abuelo, acarició a su nieta y decidió continuar con su historia. Sabes, Nuria, te llamas como mi abuela, tu tatarabuela. También era bajita, pero fue la persona más luchadora, la mujer con mejor humor y más buena que he conocido. Ella siempre se enfrentó a todos sus problemas y estuvo a la altura de cualquier miedo. La grandeza no está en el tamaño. El coronavirus la atrapó. A la abuela, a la abuela de la abuela. Y la llevaron al hospital. Aquel día lloré mucho y descubrí que había problemas más grandes que mi boca. Ella estaba sola en su habitación. Sola. Junté todas las mascarillas del cajón y construí con ellas la cometa más grande que pude. Y corrí al hospital y lancé la cometa al cielo, echó a volar y subió a toda velocidad. Deseé con todas mis fuerzas que ella, la abuela que estaba en el hospital, pudiera verla desde su ventana. Y sabes, Nuria, le dice el abuelo, sabes, la vio y se curó. Durante muchos años me dijo que se había recuperado gracias a la fuerza que encontró en aquella cometa. La pequeña sonrió y abrazó a su abuelo, mientras sentía la fuerza de su tatarabuela dentro de ella. Miguel pudo sentir también cómo los miedos de su nieta se diluían. Nuria le dio un beso en la mejilla a su abuelo y le preguntó lo que cualquier niño preguntaría. ¿Dónde está esa cometa? Abu se fue volando, tan alto, tan alto, que se perdió por el cielo. Ella empezó a mirar por la ventanilla de la nave buscando la cometa. Y os lo creáis o no, a la altura del continente africano, la vieron pasar. Aquella hermosa cometa hecha de mascarillas, con la figura de la superabuela pintada y con una sonrisa de buzón y una pequeña frase que decía, todo saldrá bien. La vida es bella si amas tus diferencias, si la contemplas de cerca. La vida a veces no tiene sentido. Hay que alejarse un poco y contemplarla desde lejos con una gran sonrisa. Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, Él eh, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más. Que con abuso siempre van. A Chanta Bravucón y presta atención a la lección pasa ya la hoja que, te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado. Ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón achantado. ¡Hey! Chicos, la fuerza de tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestras rimas combativa No la vas a callar. A que si me pongo delante. Ya no vas a ya no estás solo compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levantada. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, Ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú pote en su lugar. Y el bravucón chantado Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. Eh, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. ¡Hey! ¡Chicos! ¡La fuerza! que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Bos días, amiguiños. Hoxe temos unhas invitadas moi, moi especiales que se chaman Sara e Miranda. E van ler un conto moi bonito que se titula Orellas de Volvoreta. Co texto de Luis Aguilar e as ilustracións de André Neves. Mara é unha orelluda. Mamá, ti crees que eu son unha orelluda? Non, filla. Tes orellas de bolboreta. E como son as orellas de bolboreta? Pois son orellas que reboan sobre a cabeza e pintan de cores as cousas feas. Mara ten o pelo de estropallo. Non, O meu pelo é como o céspede, acabando de cortar. Mara viste cun mantel. Non, leve un vestido de cadros para xogar ao xadrez. Mara ten unha media rota. Non, o que pasa é que teño unha deda curiosa. Mara calza zapatos bellos. Non, é que son zapatos viaxeiros. Mara non leva nin mochila nin garteira. Non, para correr libre como unha gacela. Mara sempre le libros usados. Non, mil mans máis os acariñaron. A Mara roxenlle as tripas. Non, é que teño unha orquestra na barriga. Mara é unha langrana. Non, ando no bico dos pés para abrazar a lúa cando me dea a gana. Mare é unha orelluda. Ou vas decirnos que son bolboretas o que tes? Non, son orellas grandes, pero tanto me ten. E colorín colorado, este conto está rematado. Gorda, gorda, gorda, gorda. una gorda con sentimiento. Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me quería saludar por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer derecho. Las más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gota con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gota que llegó a tu casa. ¿Oíste? Vamos. Llegó la gota, la gota. en la TV siempre lo mismo. Silicona, y hay aquí tonsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perra Pasando hambre, haciendo dieta mona para las tetas y las niñas sofocadas. José papi, José muñeca, aquí bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello, gigantesca exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados los tengo estresados. Ven, me vas a cargar. Ay, chico, te va a genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Proyectes de gracia en mi cintura, no me voy a operar ni embutirme en una faja. Ataja, la gota se reveló, sintió, rimón se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te le echó. Baja de peso tú, porque yo yo no, ¿oíste? Fati, Fati, Fati, papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami. Llegó la gota, la gota, llegó. tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old novatos y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están y mira ya por donde van. Resistiendo como gota, como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden el himno de esta gota y sus canciones. Que me señalen porque existo silencio no me protege, no me voy a callar. Vivan las gotas sin domesticar, las pasadas, pesadas, que no creen en nada. Las de talla 40, 50, las que no se inventan. Gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se apela, la más real, vital, poesía, imposible de ocultar, gotas. y flotante como mi Cuba en medio del mar. Beso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven, ven y dilo. tu casa, ¿oíste? Vamos, eh, a mí que me digan gorda, redonda, esfera, a mí que me digan gorda, soy gorda, a mí que me digan gorda, redonda, voluta, a mí que me digan gorda, monarca absoluta, a mí que me digan gorda, redonda, esfera, a mí que me digan gorda, estoy la gorda haciendo escuela, a mí que me digan gorda, redonda, voluta, a mí que me digan gorda. Un día Ushia algo triste parecía Soñou que era unha vaca e ademais astronauta. Preguntoulle a súa nai se sabía se podería selo algún día. Entón ela cantoulle unha melodía que ancheu da alegría. Es todo un mundo para explorar Ese es un soño poder alcanzar Ser adestrador de cans Ou xa de fiesta mundial Gran pianista en Montreal. recorda, usía se es un sueño, poderlo alcanzar, incluso ser astronauta sideral. De colorín colorado, este conto está rematado. Qué bonito poder decir qué hermosos hay sol esta mañana para ti. Qué bonito poder sentir a ledicia a morriña Que delicia poder falar Con agarimo a un amigo Dar un bico a tu anai Que festeiro a turuxar Cando danzas na punteira E un gaiteiro está a tocar En galego falo, en galego sinto En galego canto, sabes que non mito En galego poder viaxar En Carrilana e despois unha feira visitar Que bonito respirar O recendo dunha xesta escoitar o mar Que sorte poder contar Teño dedas, teño unhas, teño dúas mans Que bonito poder xogar Ver voar un papavento, sabaneome nun bambán En galego falo, en galego sinto, en galego canto Sabes que non mito en galego todo, todo. apoconchos Crew. que estamos a punto de, rematar estas festas de do Nadal con, con a noite dos, Reis Magos, con anoite noite a tarde a disfrutar, no? E también de ese día después con la eh, tradición do, pues eso, no? de, tomar eh, eh, el roscón de reis, descubrir a fava, descubrir dónde está está rey bueno, o ven, o también en no tenés esas costumbres, pues una, un día para, para pasar en, con la gente que, que, que puedas estar a gusto y eh, eh, disfrutar, porque todos los días son bons para disfrutar, todos los días también son bons para contar historias, eh, historias como algunas de las que hemos escoitado, ¿no? historias que también teñen que servir para, para concienciar, para cambiarnos y poco a poco medrar como personas Y como como humanas, ¿no? como humanos que, que somos O eso para parece. Eh, falando también No queremos, Pues cuando falamos de historias, Las primeras historias Las contan las nanas, Las canzones, Las canciones de, de para, para dormir las nenas e a los nenos, también muchas veces historias que se contan y e que escoitamos sin saberlo estando entre a, a barriga da con estas nanas nanas valencianas nanas también aragonesas comenzamos a que despertes escoitando nanas nanitas. Mm. Asombrosos días nevados. Casas altas. Casas bajas. Asuntos que dan miedo. Pero también un montón de amigos. Y una curiosa familia que te quiere. Y ahora también estarás tú. Aún no sabemos cómo serás, si tendrás malos humos, si te gustarán los aviones, los perros, los mazos pero seas como seas, nosotros aquí ya te hemos hecho hueco. Y te esperamos con nuestra mejor sonrisa nueva. Fin. Hoy también es un buen día para poder recordar y lembrar a esas personas que, ya no están en, este nuevo año que acabamos de, empezar, pero también para recordar a todas esas personas eh, que por una causa u otra eh, o están pasando y tienen eh, sufrimiento y dolor. queremos para todas ellas. Eh, hacer homenaje con, con elas dedicado a, toda la gente de, de A Palma a esa gente de, de A Palma que, esperamos que este año, cuando arribe o carnaval cuando la mítica negra Tomasa de o inicio a, o carnaval realmente en La Palma las cosas vayan poco a poco mejor y eh, a recupere a segua esperanza, porque ellos deben saber e desde aquí o mandamos una aperta muy grande para que sepades que vos palma en todos mundos o lugares donde las cosas no vayan bien, que sepades que a Calimera, que a Casado Peixe, que os sapoconchos, que desde Compostela apertas e admiraciones muy grandes e moitos, moitos azos. universales. Todos son juegos, gracias y diversiones. en talco para alfombrar la plaza. Con guayaberas de crudos algodones, mulatas finas y la negra Tomasa. ¿Qué es lo que pasa, negra Tomasa? Coge la guagua, vaya a la plaza. ¿Qué es lo que pasa, negra Tomasa? Coge la guagua va a la plaza. Negra Tomasa, menea la cintura. Negra Tomasa, agita la cadera. Y no la coge ni una derrengadura. Por eso dicen que la más Que la sandunga no es igual que la conga. No hay que la baile hasta por la mañana Negra Tomasa que a la calle se alonga, viene arrollando con esta sangre indiana. ¿Qué es lo que pasa? Negra Tomasa, coge la guagua, baila la plaza. ¿Qué es lo que pasa? Negra Tomasa, coge la guagua, baila la plaza. O conto de hoxe titúlase Frederick, rodeando o prado onde as vacas pacían e os cabalos trotaban, había un bello muro de pedra. Nese mesmo muro, preto da corte e da adega, Tiña a súa casa unha paroleira familia de ratos do campo. Pero os granxeiros marcharan, deixando a corte abandonada e a de baleira, e cando o inverno se achegaba, os ratiños comenzaron a xuntar millo e noces e trigo e palla. Traballaban todos noite e día, todos menos un, Frederick. E ti, por que non traballas, Frederick? Preguntábanlle os demais. Eu traballo, respondíalles Frederick. Apaño raios de sol para os fríos días do inverno. E cando vían a Frederick ali sentado, ollando para o prado, dicíanlle E agora, Frederick? El simplemente respondía Recollo cores para os días grises do inverno e unha vez viron a Frederick que parecía estar medio adurniñado. «Estás soñando, Frederick», reprocháronlle. Pero Frederick contestoulles, «Non, estou xuntando palabras. O inverno é longo e podemos quedar sen cousas que contar». Chegaron os días do inverno e cando caeu a primeira nevarada, Os cinco ratos metéronse no seu acocho entre as pedras. Ao principio había comida abondo, e os ratos contaban historias de raposos estúpidos e gatos parvos. Eran unha familia feliz. Pero pouco a pouco foron comendo case todas as noces. Acabaron coa palla e o millo era só un recordo. Ía frío e xa non lles prestaba falar. Entón, lembraron o que Frederick lles dixera sobre os raios do sol, as cores e as palabras. Que hai de canto recolliches, Frederick? preguntáronlle. Pechade os ollos, dixo Frederick mentres gabeaba un penedo. Vou vos enviar agora os raios de sol. E mentres Frederick lles falaba do sol, os catro ratiños foron sentindo a súa calor. Sería a voz de Frederick. Era maxia. E que hai das cores, Frederick? Preguntáronlle ansiosamente. Pechade de volta os ollos, dixo Frederick. E cando lles falou das azuis pervincas, das papoulas vermellas nos trigais amarelos e do verde das follas dos arbustos, viron tan claramente as cores como se as tivesen pintadas nas súas cabezas. E as palabras, Frederick? Frederick aclarou a voz, agardou un momento e, como se falase desde un estrado, dixo Quen espalla as folerpas? Quen derrete a neve? Quen estraga o tempo? Quen o fai alegre? Quen fai na primavera agromar o trevo? Quen apaga o día? Quen acende a lúa no firmamento? Catro ratiños campeiros con dentes de marfil, catro ratiños campeiros como a ti e como a min. Un é primavera, que verte perfumes, logo rato verán, que abraza con lume, outono ven despois con noces e trigo, inverno é o último, con peiños fríos. Catro estacións Que sorte temos! Nin unha máis, nin unha menos. Cando Frederick rematou, todos aplaudiron. Pero Frederick, dixeron, ti és un poeta. Frederick acorouse, fixo unha reverencia e dixo tímidamente, xa o sei. E colorín colorado, este conto está rematado. Renacerás entre cenizas como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego. Verás bailar las olas bajo el aguacero, renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente. Jugando a ser gaviota volarás seguro y mano a mano encenderemos el futuro. Mano a mano encenderemos el futuro, canta Rosana dedicada para, para su gente allá en La Palma, de nosotras también para ellas y para todas las personas que nos escoitáis, renaceremos cada día como ave fénix que, somos, como humanidad unida ante cualquier adversidad. E por eso, en este contar historias que todos somos, también queremos falar la tradición, falar de apalpador falar de Papá Noel, de Olenseiro, dos reis magos, las reinas magas. también después faremos una vuelta volta por la bufa befana, en, por la Brusa befana do, Italia. Pero ahora nos apropamos hacia Palpador e también con un toque de humor de una carta muy diferente del día después de Pai Noel que cando as cousas non saen como un neno espera todo é posible Moi boas tardes, con que nos atopamos coa apalpador por estes camiños de Chantada, onde vai? Pois sí, veño das terras de, da Serra do Caurel Sabedes que eu sou unha personaxe máxica que nace na Invernia Galega Parente, ainda que non o creades de Papá Noel De feito, eu Explico aos nenos que Papá Noel era un emigrante do Caurel que chegou a Laponia, repartía castanes e chamaban Papá Caurel Entón meño da Serra do Corel antes había moito frío, moita fame, os nenos soñaban nas noites que alguén lles iba a deixar algo para pasar a fame e o frío, unhas castañas asadas. E vou percorrendo toda Galicia, non ensinando ahora o tema da fame, senón reivindicando a comida sana, ensinando aos nenos a que se apalpen eles mesmos a barriguinha e se alimenten moi sanamente. Esa é a miña reivindicación por toda Galicia, ao mesmo tempo que estou divulgando a necesidade de cuidar as árbores, de cuidar a terra que é o mellor regalo que nos dá, nos tan oxíxeno para respirar respirar. Se si queremos seguir respirando, moitas árbores temos que cuidar. O Nadal son datas moi vinculadas ao nacemento da luz, a natureza, a vestir as árbores, a protexelas. Son datas moi vinculadas a cuidar a natureza, a pasar pola natureza, a descubrir como está despertando, empeza a despertar o bosque. E son datas, evidentemente, no que temos que afastar o grave consumismo no que estamos creando que causa un grave deterioro ecolóxico ao planeta, non? Con tantas cousas tiradas, con tantos contenedores cheos. e Eu penso que é unha, unha data na que teríamos que apostar moito pola reciclase e non ver no remate contenedores a rebosar sobre todo, non ver un despilfarro económico e ecolóxico que nos pode traer graves consecuencias a todas e todos e que xa estamos vendo este ano co cambio climático, a contaminación das grandes cidades. O sea, o Nadal pode ser tamén, decimos os apalpadores, un espazo para reflexionar. E sobre todo, como facemos os apalpadores, que sabes que despedimos o ano abrazando as árbores e empezamos, empezamos o ano abrazando as árbores e as persoas. E se queremos agasallar algo nenos, pois o apalpador agasalla música, o apalpador agasalla libros, ou xuguetes de madeira, cousas que sexan vinculadas á terra, incluso unha simple música do vento. E agora xa finalmente unha mensaxe para que esta noite os rapaces se vayan a, a dormir pois doutro xeito. Pois eu penso que sería fermoso que se foran a dormir con pedaciño de música no corazón. Penso que sería precioso poñer unha música das que timos que hai moitísimas en Galicia, non? Desde a música tradicional que se están afastando aos nenos desa música, regalarlles eso, non antes de rematar, pois mire, facer como collemos na man e regalarlles pois eso, un, unha musiquiña, unha cantiga ou incluso regalarlles un instrumento musical, preciosos instrumentos de madeira para que les vayan facendo a que as árbores fan música, que as frotas son de pereira, que as gaitas son de buxo, de teixo, que os tamboriles son, que as panderetas son de castinero, que as árbores fan música. Pois moitísimas gracias por pararse con nós e desexámoslle bo camiño a Salvador. O tempo do Nadal non se me dá nada mal Sei que vai moito frío, pero iso dame igual Dame igual porque me encollo, fágome unha pelotiña E rimome a miña nai, gostame esta vida miña Vai chegar un personaxe, é moi alto e moi forte Sei ca eu apalpador parece que tiven sorte Ese home de gran barba tiven sorte, sí señor A deixarme xoguetadas vai vir o apalpador Oh, oh, oh, oh, oh apalpador enchantada E moi sucio pantalón Uns olliños moi brillantes e un sorriso encantador Xa me tarda o momento de meterme na camiña E que veño a palpadora a palparme a barriguiña Querería velo andar, arrimado seu bastón A chaqueta abrochada e luxado de carbón As pazulas coloradas e moi grandes zapatóns Carrexando sempre un saco aí ben o apalpador Oh, oh, oh, oh, oh apalpador despertar Facendo pouco ruido xa comezo a buscar Camiñando pase niño, miro en todos os recunchos Buscando agasallos que me agardan algún punto Si tomé algo nerviosa xa non podo da emoción E eh, tamén me entra eh, a risa, deixaría si sí ou non E ao lonxe vexo un bulto, corro rápido e veloz Atopei os agasallos porque veu Guapalpa bye, bye. Pois aquí está o apalpador que chegou dendo Caurel. Parece que parou de chover, nas castañas poidemos roer. Boas noites a todas e a todos. É un prazer para mí, como todos os anos, chegar ata aquí, en das lonxanas terras das montañas orientais. Este ano Non foi sinxelo. Eh. niño que se achega no camiño Un señor de bo humor con camisola de liño tota Torta, torta, quen está detrás da porta Un señor de bo humor canción Santa Claus. Te extrañará que te escriba hoy 26 de diciembre, pero quiero aclarar ciertas cosas que me han ocurrido desde que te mandé mi carta, lleno de ilusiones, en las que te pedía que me trajeras una bicicleta, un tren eléctrico, una Nintendo 64 y un par de patines. Quiero comentarte, Santa Claus, que me maté estudiando todo el año, tanto que no solo fui de los primeros de la clase, sino que saqué puros dieces en el cole. No te voy a engañar. No hubo nadie que se portara mejor que yo, ni con sus papás, ni con sus hermanitos, ni con sus amiguitos, ni con sus vecinos. Hacía recados sin cobrar, ayudaba a los viejecitos a cruzar la calle y no había nunca algo que no hiciera por mis semejantes. Y sin embargo, qué huevos los tuyos, Santa Claus. Es que dejar debajo del arbolito una puta peonza, una mierda de trompeta y un maldito par de calcetines, qué cagada. ¿Qué coño te has creído, barrigudo? O sea que me porto como un imbécil todo este año para que vengas con una mierda de este calibre. Y no conforme con eso, el maricón del hijo de la vecina, que es idiota y sin educación, malcriado, desobediente, que le grita a su mamá, a ese tonto de las pelotas le trajiste de todo lo que te pidió. Por eso ahora quiero que venga un terremoto o algo así, para que nos lleve a la mierda a todos, ya que con un Santa Claus como tú, tan incompetente y falso, mejor que nos trague la tierra. Pero eso sí, no dejes de venir el año que viene, porque voy a reventar a pedradas a tus frutos y sarnosos venados, empezando por esa mierda de Rudolf que tiene nombre de homosexual. Te los voy a espantar para que tengas que joderte caminando a pie como yo, cabrón, ya que la bicicleta que te pedí era para ir al colegio, que queda tomar por culo de casa. Pero Guillermo, por favor. Ah, y no quisiera despedirme sin antes mentarte a la madre que te parió. Ojalá que cuando hayas subido muy alto se te dé la vuelta el puto trineo y, te pegues una buena... Bien, por ser tan hijo de puta. Pero eso sí, te advierto que el año que viene vas a saber lo que es un niño maldito y un poquito cabrón. Atentamente, nano. posata la peonza, la trompeta y el par de calcetines puedes recogerlos cuando quieras y metértelos por el culo. Él tres magos Oriente, todos Llegaron a un lugar, no sé qué ni se sabe. raparigas Para ti recén chegada ao mundo Para as despertas Para as que ollan o mundo querendo ver Para as presas Para as que non son donas do seu corpo Para as maltratadas Para las que están longe las personas amadas. Para las que están preto. Para las que son explotadas. Para que berren libremente. Para que berremos. Para que bailen. Para que sonrían. Para que soñen. Para que loiten. Para ti y para mí Para Lucía. Para Marga. Para Ayer. Para Cesárea. Eva, Lili, Marta. Pil, Pil, Belén, Dori, Arancha. Radio Calimera. Radio Calimera. Calimera. Radio Calimera. Mi agora. abuela. Mi abuela. Mi abuela Manuela, Mi abuela Manuela. No hay otra como no hay otra como ella. va grandes anteollos, donde bailan sus hoyos. Tengo un hoyo más redondo, un buraco muy muy fondo. va grandes anteollos, donde bailan sus hoyos. Niña, abuela Manuela, niña abuela Manuela. No hay otra como ella, no hay otra como ella. Con buraco una chaqueta, que parecen bolboretas. Se su un su a man, te casoar. Con burato una chaqueta, que parecen bolboretas. Sempre un su a man, amán por Mi abuela Manuela, mi abuela Manuela. no hay otra como ela, no hay outra como ela. medias de colores, dúas pernas, dúas flores. Grandes no dos que a mí. Dúas medias de colores, dúas pernas, dúas flores. Miña abuela Manuela, miña abuela Manuela. No me como no Manuelas, Lolas, me Cristinas, ¿Qué? Meu avó tamén, que me gusta estar con él, e pasámoslo moi ben. Serrano, ven, ala a comer. Ala, mira merendar. Rosalía, ven aquí, mira, pasa, pasa que vai frío, e ¿eh? non podemos andar ao frío. Si non os oídos vaenche, e despois que vente. Vente, que te que fría comigo. Venga, ala, para non te poñer mal. Dile, ven. una chaqueta que está en medio frío. Niña abuela Manuela, mi abuela Manuela. Era unha vez unha velliña que vivía nunha casa da aldea. Oi, que pesadiño! Veña, oh, para quieta unha vez. Isto é pras galiñas. Agora xa che dou a ti. Un día, a velliña recibiu unha carta. A neta ia casar e quería invitala á boda. A aboa puxose moi contenta. Oh! <laughs> festa, festa! Como era bastante presumida, foi toda apurada a poñer a roupa máis bonita que tiña. E botou a andar a xiña para non chegar tarde. Despois de andar un treito, atopou algo terrible. Eh? Era un lobo que lle dixo. <coughs> A boiña Voute papar! Non me comas, lobo! É eh, que estou moi fraquiña. Vou a boda da miña neta. E, eh, cando volva, estarei máis gorda. O lobo pensou que a velliña era todo osos e deixouna ir. Pois vai, que aquí te espero. A boa levara un susto grande pero pensou que o mellor era esquecerse do lobo e seguiu o camiño. Pero pouco máis adiante, atopou algo sorprendente. Era un oso que lle dixo A miña vou te papar Non me comas oso É que estou moi fraquiña Vou a boda da miña neta E cando volva estarei máis gorda Pero mira que braciños teño Xa aquí non hai carne O oso pensou que a velliña era todo coiro e deixou ir. Pois vai, que aquí te espero. A aboa marchou tremelicando de medo Pero pensou que o mellor era esquecerse do oso e seguiu o camiño Cando xa case estaba chegando Atopou algo incrível Era un león que lle dixo Adorinha voute papar Non me comas, león É que estou moi fraquiña. Vou á boda da miña neta e cando volva estarei máis gorda. Mira que braciños, se aquí non hai carne. E mira, mira que corpiño. Aquí dentro non hai nada. O león pensou que a velliña era todo aire e deixou na ir. Pois vai, que aquí te espero. Por fin, a velliña chegou á casa da neta. E asustada contoulle o que pasara. A neta díxolle que non se preocupase, e, como era tarde, foron dormir. O día seguinte celebrouse a boda cunha festa rachada. Estiveron de troulo o día enteiro. E cando caeu a noite, seguiron bailando. Pola mañá, cando chegou a hora de volver á casa, a aboa lembrou as tres feras que estaban agardando no camiño e entroulle medo. Ai! <laughs> entón, a neta foi correndo á horta e cortou a cabaza máis grande que atopou. Despois abriulle unha porta ¿Eh? pequerrechiña. Oh! Meteu a aboa dentro da cabaza e botouna a rodar polo camiño. Ao pouco, pasou por onde estaba o león. Sen sospeitar nada, o león preguntou. Cabaza, cabaciña, non biches por aí unha velliña? A aboa, desde dentro, contestou. Non vin vella nin velliña, nin velliño nin vellón. Corre, corre, cabaciña, corre, corre, cabazón. O león quedou pampo e a boa seguiu rodando. Mais adiante estaba o oso. Este tamén preguntou. Cabazao, cabaciña, non bichos por aí unha velliña. A boa desde dentro contestou. Non vin vella, nin velliña, nin velliña, nin vellón. Corre, corre, cabaciña, corre, corre, cabazón. O oso quedou pasmado. E a boa seguiu rodando. Xa case chegando á casa, estaba o lobo matando o tempo. O lobo preguntoulle. Oh, Cabaza, cabaciña, non biches por aí unha velliña. Desde dentro volveu soar a voz. Non me vella, nin velliña, nin velliña, nin vellón. Corre, corre, cabaciña, corre, corre, cabatón. O lobo quedou abraiado. E a boa seguiu rodando. A velliña por fin chegou á casa. Despois de tantas voltas estaba un pouco mareada Pero tamén estaba toda contenta por ter burlado o lobo, o oso e o león Ah, toma eso E que pasou coas tres feras? Fartas de esperar horas e horas Caeron dormidas no camiño E soñaron con cabazas faladoras <laughs> Hi ha una escola perduda allà al mig del Montseny on només hi estudien els nens on només hi estudien els nens que somien amb truites és l'escola del Joan que somiava que el seu llit tenia ales i per la nit despegava i volava i volava i volava i la Lídia que somiava que el seu novi era un llop i es passaven les nits senceres odolant sota la lluna plena i ho feien així, així. La Fina somiava respirava sota de l'aigua i mai s'ofegava. I es feia unes arracades amb perles marines. Ah, i a més a més era íntima amiga dels dofins els taurons i les gambes. I la Marta somiava que la terra era quadrada i que se n'anava a fer vacances a una altra galàxia. I el Fidel que somiava que li fotia una pedrada al rei d'Espanya. I el Gerard que somiava, que era el gat que somiava, que era el Gerard que somiava. Sí, això ho entenc, eh? Sí. Sí, jo també. I la Joana somiava que el seu pare mai la pagava. Ah, no? No. I la Roser saps alguna cosa? Sí, que sa mare mai la cine de la China, cin, cin, cine ciao, cin. Yo también ya hao, yo ya xia jie se. Hai, toi, hai, jin song. Ma sore kore ho toi ne jin. Y la alberca somiaba i somiava i somiava i de tant que somiava, és a l'escola mai s'hi presentava. Però la mestra, és clar, mai li posava una falta i sempre la provava. Esclar, sabeu per què? És que... I és que era estudiar i no estudiava. Però somiar, collons, i somiava. <laughs> collons, quina senyoreta que simpàtica que era, que cantava a les nits de lluna plena, així com una gitaneta. Ai, mira, tu ara t'ensenyo. Un, dos, tres, i... Lailo, lailo, lailo, lailo, lailo. Sèrie somiava amb escoles que pintava així, sense reixes, sense classes, sense muralles ni tonteries d'aquestes. Només somiava escola on feien carreres els somnis dels nens i les nenes. Ah, i per cert, mentrestant, la fina Glow, glow, glow, glow, glow, glow. said we are. Glue, glue, glue, glue, glue, glue, glue, glue. Everybody, yeah. Say. Glue, glue, glue, glue, glue, glue, glue, glue. importancia de soñar, de poder soñar, incluso para ir por aquelas e eh, que los nenos o nenas o adultos que non poden eh, somniar ou que non esteixan soñar, eh, que moitas veces as vidas se converten en pesadelas. Por eles, por elas, por ti, por todas tamén vaxan os miles de, de historias para contar, os miles de historias para descubrir E eh, agora, cando falamos de historias, os medos, o escatolóxico, todo iso tamén forma parte da nosa vida. E por iso, quen serían as historias que non falan de os medos, de os misterios, de as cacas, de os pedos, esas historias que os transforman e que nos faen sentir moi diferentes e sentir también moi semellantes, porque todas somos criaturas do universo. Disfrutade. ¡Sí, señora! ¡A lo Homora! Pues ahí, a lo Homora, nada, que no sabía, veces que Harry Potter por alá non, ese día que pode ter, que pode ter, hasta que se ponía tan nerviosa que ponía a man na pota, o gritín, o gritín, o e como non podía abrir, tiraba con forza, lembrado a forza que tiña, e fa, arrancaba a porta, pa, contra a parede, pa, pa, <laughs> porta no chan. Chegaba a nai, pero maruxa. Podes facer un efecto de nai desesperada? Só tedes que dicir, pero maruxa, como se fose de nai desesperada. Se imaginade que alguén borra, arranca unha porta. Chega a nai e di, Pero Maruxa... Mira, moi ben, ainda eh, está estas mariñas, eso está ben. E Maruxa dicía, que estaba pechada? Pois por algo será, dicía nai. Hai cousas que se amosan, cousas que non se amosan, cousas que se din e cousas que non se din. Pois non entendo, dicía Maruxa, non entendo. Outro día topou un caixón pechado con chave, puxose, pero que terá, pero que terá, pero que terá. Ábrete ¡Ah, caixón, nada. Alojomora caixón, nada. E claro, xa sabedes, ábrete, Arte! Arte! fua, pa, pa, pa, pa. Chega hai unha porta e un caixón. Claro. Pero Marusca! Pero, Marusca! Moi ben, que vente desagradación! Claro, chegaba, pero que estaba pechado o caixón, porque hai cousas que se amosan, cousas que non se amosan, cousas que se din, cousas que non se din, pois non entendo. Non entendo, dicía Marusca. E así iba pasando o tempo, hasta que Marusca se decatou de que a súa nai estaba un poquinho triste. Vos diredes, como se nota? Mais agora coas mascarillas e tal. Bueno, pois a nai estaba por aí facendo un... E ela pensou, debe estar triste. Pero deixou pasar o tempo, outro día... Debe estar triste. Debe estar triste. Pero xa outro día... Dixo, está triste, está triste, así que preguntou mamá, que che pasa? E ela dixo, ai, Maruxa, hai cousas que se amosan e xa, cousas que non se amosan xa, cousas que se di xa, cousas que non se di xa, e isto non se di. Pero Maruxa, que era lista, decatouse de que levaban tempo comendo só sopa. Eu non sei se vos gusta a vos a sopa, depende da sopa, o mellor, a ti si que gusta. A ti a ver, 12, once, gusta che, depende que sopa, non? Bueno, era un día tomando sopa dixo, está ben. Dous días tomando sopa dixo, bueno, xa van dous. Tres días tomando sopa, catro días, cinco, xa estaba coa sopa, ningún fideu, era só aupa, seis, sete, o sétimo día, dixo, pero mamá, que pasa que nesta casa só hai sopa? E claro, a nai non dixo nada, pero Maruxka soubo e vos que isto tamén, non? Que unha cousa tiña que ver coa outra, dixo. A miña nai falta de alegría, así que vou ir buscala. E foi buscarlle a alegría a nai. E por onde crees que foi? Por un lugar onde se agochan todos os misterios. E sempre hai un camiño que leva a ese lugar. E sabedes cal é o lugar onde se agochan todos os misterios? Música Salo mucho en riba, que el penedo no, chete, cheteño, medo me do mucho, mucho no, chete, cheteño, medo me do Bendín está lo mucho en riba, riba da que penedo ¡No, c'è te, c'è te no me do mucho lo mucho, eh, riba, riva va que tenero, no, chete, chete no me mucho, mucho no, chete, chete no me do, está lo mucho, en riba da que Latín, latín está lo mucho En riba, riba da cante medo Non, xa te, xa teño medo mucho Mucho non, xa te, xa teño medo Eu en vin hasta lo mucho En riba da cante medo Non xa teño medo mucho princesas también se tiran pedos. Para Tali, la reina de mis princesas. Uy, está dedicado. Al regresar de la escuela, Laura llamó a su padre y le preguntó, ¿las princesas también se tiran pedos? <laughs> ¿Por qué quieres saber eso? le preguntó su padre curioso. Es que por la escuela dicen cosas, pero antes de contarte qué ha pasado, quiero que respondas a mi pregunta. Creo que sí, que las princesas también se tiran pedos, le respondió su padre con toda la delicadeza del mundo. Y vaya pregunta. No puede ser, papá. La discusión que hemos tenido en la escuela ha sido por eso. Marcelo nos ha dicho a las niñas que Cenicienta se tiraba muchos pedos. Todas le hemos dicho que eso era imposible, que ninguna princesa del mundo se tira pedos. Pero ahora creo que Marcelo podría tener razón, papá. ¿Tú cómo sabes eso? padre, a quien le gustaban los libros y las buenas historias, como a su hija, se levantó, se dirigió a la biblioteca, miró a Laura y le hizo un gesto con el dedo sobre sus labios. Shh, le decía que debían permanecer en silencio. Tras unos minutos de búsqueda, el padre encontró un libro que por su aspecto debía de tener más de 200 años. ¿Qué es eso, papá? preguntó la niña. Madre mía, ¿qué habrá encontrado el papá? El padre puso cara de misterio. Se acercó con su hija al escritorio, cerró la puerta de la biblioteca y le dijo en un susurro, Este es el libro secreto de las princesas. Al oír aquellas palabras, el corazón de Laura se desbocó. ¡Guau! ¡Wow! El libro secreto de las princesas. ¿Y qué cuenta este libro, papá? Todos los secretos de las princesas más famosas del mundo, claro. Incluso hay un capítulo titulado Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo. Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo. ¿Qué quiere decir eso, papá? En este capítulo tenemos algunos relatos muy secretos sobre los pedos que se han tirado las princesas. ¿Por quién quieres que empecemos? Por Cenicienta, papá. El padre pasa algunas páginas del libro hasta que llegó la que buscaba. Y le contó la historia de Cenicienta. Aquella noche ella estaba muy nerviosa antes de ir al baile, se había comido dos barritas de chocolate de la madrastra tenía escondidas en la despensa. A la hora del baile, el príncipe apretó muy fuerte la cintura de Cenicienta, ella no pudo soportar y ¡puf! soltó un buen pedo justo en el mismo momento en el que el reloj daba las campanadas de medianoche. Caramba, papá, ¿eso quiere decir que el príncipe no lo notó? ¿No? ¿Y Blancanieves? El padre pasó algunas páginas, las sugirió y luego dijo, la comida que cocinaban los enanos era muy, muy pesada. Le gustaba el bacon, la col hervida, los quesos de todo tipo, los pasteles de albaricoque. Blanca ya estaba un poco harta de toda aquella comida llena de colesterol, y cuando la madrastra le dio la manzana envenenada, no llegó a probarla. Soltó un pedo tan pestilente que se desmayó. Y por eso los enanos la pusieron en una urna de cristal para que nadie notara el mal olor. Así es, hija mía. ¿Y cómo pudo el príncipe acercarse tanto? dijo la niña. Aquí en el libro pone que el día que el príncipe pasó por el bosque y la vio, en la urna de cristal tenía una gripe descomunal y la nariz muy tapada. Vaya, si no llega a ser por la gripe, Blancanieves aún estaría dormida. ¿Y la sirenita? El padre buscó entre las páginas del libro y finalmente le dijo: era la princesa que mejor podía ocultar sus problemas gástricos. Cuando daba aquellas vueltas dentro del agua era solo para disimular. Y cuando emergían las burbujas decía que eran las algas que eructaban. Pero qué cochina. Esta sirenita, madre mía. ¿Veis? Cada vez que salían burbujas decía que eran las algas. Pero aunque se tiren pedos, continúan siendo bellas princesas, ¿verdad, papá? Ya lo creo, hija, son las princesas más bellas del mundo, pero hasta las princesas sueltan algún que otro pedete. Lo importante es que no cuentes este secreto por ahí. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hoy venimos a contar lo difícil de narrar, lo que todas las princesas nos atreven a contar. Ya sabemos, ya sabemos lo que vais a imaginar. No se asusten, caballos, que esto acaba de empezar. La princesa Cenicienta no se pudo ni aguantar y al sonido de campanas el pedo quiso escapar. por su lado. La manzana no ha probado porque antes de mordisco un pedo se le ha escapado. Menos mal, menos mal, el príncipe está taponado y el olor que está aplastado no ha catado. Continúa sirenita, parece más princesita. Nos engañan las risitas que se escapan burbujitas. Terminamos de contar lo difícil de narrar que no todas las princesas se han podido aguantar. No se engañen las historias de princesas y mazmorras, porque incluso ellas son imperfectas y pedorras. Y eh, también en castelán como en galego reivindiquemos las palabras, Las palabras isas que a veces quieren prohibirnos o que as, do contidos eh, eh, que pretenden insultar, ¿no? como a palabra pedorro e pedorra en castellán Que palabra más bonita, porque eres una pedorra, eres un pedorro. En ese sentido, ¿no? De, de, de de, que te tires pedos, porque las princesas habeu descubierto que también se tiran pedos. la importancia importancia eso, ¿no? De que las historias también nos transformen, de que las historias nos hagan disfrutar, pero también nos hagan pensar y eh, ahora también. o que queremos es que un poco de gloria invada a teua vida un poco de gloria fuertes porque siempre a gran gloria. La vaca está triste, muge lastimera ni duerme, ni bebe, ni pasta en la hierba. La vaca está triste porque a su chotito se lo han llevado los carniceros al mercado. Está tan delgada la vaca de Elena que en vez de dar leche da pena. xente que diga non a contaminación que agora os ríos levan vertidos cheo de lixo quedou o mar grandes glaciares se derreteron e os os polares non teñen onde estar ecologistas naturalistas bons carballos Beber das fontes Xogar o sol Sen herbicidas Sen pesticidas Sen emisións De ozono ni galón Ecologistas Naturalistas Salgueiros, Piñeiro Manso, Freixo Común, Maceira brava Sobreira Sarga, Olmo e Falla, Pradairo Común. Ecologistas, naturalistas, excursionistas de vocación. No mundo agora vai falta xente que diga no la contamina. leeros lo del gato garabato. ¿Qué es eso que tienes, gato garabato? Esto es un juguete muy barato. Es un cohete juguete que me va a llevar a la luna en un periquete. que es un periquete? Un periquete es un momento. Dijo un momento y se lo llevó el viento como a María Sarmiento. El gato garabato, en su cohete barato, surca el espacio despacio. El gato garabato aluniza despacio en el espacio. El gato garabato no encuentra nada en la luna. Un volcán que no funciona y ni una sola persona. No hay tejados en la luna. Y yo soy gato. No hay poetas en la luna. Y yo soy gato. No hay sardinas en la luna. Y yo soy gato. No hay ratones en la luna. Y yo soy gato. Aquí no tengo nada que hacer. Este astro frío me extraña. Me vuelvo a España. Y en su cohete juguete, raudo como una centella, regateando a una estrella, el gato regateando más veloz que un avión, regresa a su población y dice, miau. Hola chicos, viva el arte, como en casita, en ninguna parte. Esta es una radio libre. Calimera. Una radio libre, que hoy sea de historia, sea de contos, sea de, de esa machine, de esa imaginación, de esa magia que, que ainda que, que pare, muchas veces, muchas pegadas que no está está ahí, ya tenemos muy presente, muy presente en la vida diaria, muy presente en esas historias de, de nai, cefilios, cefilias, esas historias de cotidiano. porque a veces la vida es complicada, pero con amor de verdad. con amor, todo es posible. Eh, no hay malas madres, eh, malos fillos, eh, malas fillas. Simplemente hay momentos. En esos momentos a escoita, el poder eh, respetarse, el poder comprender, el poder también ponerse en o posto de outro eh, sirve para, para medrar xuntos. Historias de nais, eh, gracias a todas elas, a todas as nais, a todas as mulleres que o día a día fan que este mundo sexa un pouco mellor por elas. Cocorico de Marisa Núñez, a partir dun conto tradicional birmano. Mamá Galiña estaba moi contenta co seu fillo Cocorico. Un día, o pitiño pediulle que fixese biscoito. Farei un biscoito moi rico, Cocorico, pero antes temos que ir buscar leña para prender o forno, dixo a Galiña. Vou eu, mamá. Pois vai, Pero ten cuidado con gato pelado, que aña tres veces por cada bocado. Estaba Cocorico apañando Pausco Pico. Eh, de repente sentiu... Marra miau, marra miau, miau. O pobre pitiño se mover una pluma dixo... No me comas gato pelado, que xa Mamá vai facer un biscoito e teño que levar leña para prender o forno. Pois se non queres que te coma, tirás que darme medio biscoito. O oh, pitiño asustado foi correndo á casa, pero mamá galiña consolouno. Non te preocupes, Cocorico. Faremos un biscoito moi grande para ti e máis para gato pelado. Cascaron ovos, peneiraron fariña botaron azucre e fixeron un biscoito enorme. Picotí, picota, picotí, picota. ai que rico! decía Cocorico. Picotí, picota. ai que rico, rico está! Cando mamá Galiña se decatou, Non quedaba nada do biscoito e enfadouse. Que fixaches, Cocorico? Vai vir gato pelado e vai te papar de un bocado. Niso oíron un ruido na porta. Era gato pelado que viña buscar o seu medio biscoito. Mamá Galiña correu a agacharse co pitiño nunha ola de barro. Cocorico tiña medo e non paraba de piar dentro da ola. Entón sentiron unha voz que dicía Marra miau! Son gato pelado Estou indo un pitillo E vou no papar dun bocado Mamá galiña tapoulle o pico a Cocorico Pero pobre tremía de medo E facía bailar a ola Por segunda vez sentiron aquela voz aínda máis cerca. Morro miau! Son gato pelado! Estou cheirando un pitiño e vou no papar de un bocado. Cocorico, co pico tapado, estaba morto de medo. Mamá Galiña abrazouno moi forte. E por terceira vez sentiron aquela voz xa en riba da ola. Morro miau. Son gato pelado. Estou vendo un pitiño e vou no papar dun bocado. Gato pelado meteu a pata na ola para coller o pitiño e... Eh. Cocorico, que non podía aguantar máis sen respirar, espirrou tan forte que a ola saltou en mil anacos. ¡Ah! ¡Sí! Gato pelado pensou que a casa caía e cun dente roto e un ollo morado fuxiu correndo e dicindo Marcho de aquí disparado, que me esmagalla o tellado Mamá Galiña, para celebralo, fixo outro pastel O pitiño, que xa sabía que non podía comelo todo, no en dúas partes e... Picotí, picota, picotí, picota medio para Cocorico y medio para mamá. Cocorico rico, quiere un bizcoito, a mamá galiña fallo bravo almuerzo. Picotí, picota, ay qué rico cocorico, picotí, picota, ay qué rico, rico está. Picotí, picota, ay qué rico cocorico, picotí, picota qué rico, rico está. Oh gato pelado, que te infame, pensando a a metade. Marra miau, marra miau, marra miau, miau, miau, miau, marra miau. ra miau, miau, miau miau miau. Cocoricorico, comeu doce enteiro, a mamá enfadada meteu nun pucheiro. Picotí, picota, ay qué rico cocorico, picotí, picota, ay qué rico rico está. Picotí, picota, ay qué rico cocorico, picotí, picota, ay qué rico rico está. Oh gato pelado, codente afiado se irá la casa, busca su bocado. Marra, miau, marra, miau, marra, miau, miau, miau, miau, marra, miau, marra, miau, marra, miau, miau, miau. miau. rico pega un espirrazo, el gato pelado, marcha disparado. Picotí, picota, ay qué rico cocorico, picotí, picota, ay qué rico ricota picotí, picota, ay qué rico rico, picotí, picota, ay qué rico, rico está, picotí, picota, ay qué rico cocorico, picotí, picota, ay qué rico, rico está, picotí, picota, ay qué rico cocorico, picotí, picota, ay qué rico, rico está. viejo Quijote son malotes y muchos lentes como de cote son malotes. Se teme me chicas, mil escotes son malotes, son malotes, muy malotes. Se pongo fin de pitote son malotes. Se no me atende con un rebote son malotes. Cochiculante, pollo me pobre son malotes, son malotes, voy malotes. <laughs> fillote son malote Canto máis berra mellor mo poñe son malote E como poida trabocha tope son malote Son malote, moi malote son malote C'était mia cieca, spinocio scotte sommalote. son malote Son sono un grigliate son malote Son malote. malote Con Cocinculate, poi me pobre sommalote. Tiro giornette, scomate son malote E come malote Son malote, moi malote Son malote. bombações. esta es la historia de un pingüinillo que tenía una madre chillona, una madre chillona que la gente le llamaba así de una sola palabra, madre chillona, tan chillona era, ¿viste? Y el pingüinillo también era de armas tomar, siempre estaba haciendo rastadas. Cambiaba las bragas al cajón de los zapatos y los zapatos al cajón de las corbatas y las corbatas al cajón de las camonas, hacía un escándalo de los grandes, ¿no? Y entonces la madre pues le chillaba. Y siempre estaba haciendo trastadas, y sabéis que cuando uno está haciendo una trastada, estáis sigilosamente para que no le pillen y está disfrutando del proceso de elaboración de la trastada, pensando en el resultado. Pues así estaba hasta que mucho más sigilosamente se le acercó la madre por detrás y con esa voz que le sale a las madres desde el corazón le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Chico, tal susto le pegó al pingüillo Tal susto le pegó que lo desintegró, mira, Lo partió en mil pedazos y la cara se fue rodando hasta la luna, mira. La panza se quedó flotando en el mar. Las alas se fueron volando lo más lejos que pudieron, hasta la jungla. El pico se fue un pico, pero de ciudad. Y el culo se fue cagando leches a la ciudad. Y los pies se echaron a correr y corrieron y corrieron y corrieron y corrieron y corrieron. Y cuando estuvieron bien lejos, dijeron, ay, qué susto me he llevado. Voy a recomponerme, voy a recomponerme. Y quisieron mirar, pero no pudieron mirar, porque los ojos estaban con la cara y la cara estaba en la luna. Y dijeron, ay, que no puedo mirar nada. Bueno, pues voy a donde mi madre. Y se fue donde su madre pero no estaba su madre, se había marchado. Dijo, vaya, pues voy a pedir ayuda, pero no, pido, no pudo pedir ayuda ni revolotear, porque las alas estaban ahí en la jungla, el pico estaba en la montaña, y empezó a caminar sin rumbo, sin rumbo alguno. Oye, y un día vino una sombra y le cubrió. ¿Sabéis de quién era la sombra? De su madre. De su madre que había recorrido cielo y tierra buscando los trocitos de su hijo y los iba cosiendo con el hilo del cariño. Y le faltaban los pies solo porque no habían parado quietos en todo el cuento. Y cuando le cosió los pies, el pingüinillo se puso a la mar de contento porque eran de su número. Y, y la madre le dijo, anda, ven, que te quiero decir algo. Y entonces el pingüinillo fue despacito, fue despacito, puso la oreja y dijo, ahora veremos mi madre. Y la madre le acercó el pico a la oreja y le dijo, perdona. Y el pingüinillo dijo, <laughs> No, mujer, perdona tú, que es que yo estaba haciendo una arrastrada. Y la madre dijo, no, no, perdona, que es que te he chillado y no te tenía que haber chillado. Y el pingüinillo dijo, ya, pero es que yo estaba haciendo una arrastrada, ¿entiendes? Así es que perdóname tú. Y dijo, no, no, perdóname tú, que suficiente trabajo me cuesta pedírtelo, ¿eh? Y el pingüinillo, que no, mamá, que no, venga, perdóname tú. Y la madre, oye, que me perdones tú, que no, que me perdones tú, que me perdones tú, que no, que me perdones tú, que me perdones tú, ¿eh? que no me perdones! Y colorín colorado, este cuento acaba justo como ha empezado. Tengo sueños de colores cuando no puedo dormir Sigo esperto toda a noite e non deixo de bulir Dando voltas no meu leito teño gañas de voar Sai meu corazón do peito, sei que a poderás estoupar Cando facemos o pino, a limpar no teu os pés Ou botamos a turuxos antes de que pase o tren Cando chego a pulseira feita con mil alecrins Miro teos ollos de cote pra che así dicir Quero te máis, quero, quero te máis Que a tortilla de patacas con xamón te máis, quero, quero te máis Cada vez que me la deixo o corazón boca un sorriso e nos ollos un candil que ninguén pode apagar Cando corre xunto a min o meu corpo trementeiro Tremen pernas, tremen mans, saime o corazón do peito Sei que a poderás topar a pintar arcos da bella de colores polo ar Cando escribes o meu nome nun espello nun cristal Ao encendermos unha radio este son poder ouvir Mírote os ollos de cote Pra poderche así dicir quero te máis, quero, te máis Que a tortilla de patacas con xamón te máis, quero, quero te máis Cada vez que me latexa o corazón Quero te máis, quero, quero te máis Que a tortilla de patacas con xamón te máis, quero, quero te máis Cada vez que me latexa o corazón Maite Zaitún, Maite, Maite Zaitún Que a tortilla de patacas con xamón Maite Zaitún, Maite, Maite Zaitún Cada vez que me la deixo corazón Quero te máis, quero, quero te máis Que a tortilla de patacas con xamón Quero te máis, quero, quero te máis Cada vez que me la deixo corazón Esta é unha radio libre. A Calimera. Os Sapoconchos criu. Esta noite, mentras moitas esperades os reis e as reinas magas, en outros lugares non celebran estas festas e pronto tamén, por exemplo, o, o 25 de, de xeneiro celebrarán o, o, o novo ano ano chino. Pero, por exemplo, hoxe eh, en Italia as nenas, os nenos e eh, os non tan nenos e eh, tan nenas esperan a, a bruixa Befana una bruixa que conta a tradición que, que por medo fou, fou quemada, non? Por, porque iso tamén tamén pausou. Pero bueno, vamos a escoitar un pouco o que é a historia da, da bruixa Befana e aproveitando escoitaremos do homenaxe o sirva tamén para todas ellas y elos elus que ya no están, que están eh, son estelas eh, son son deráis por el espacio eh, almas libres que senten que sentimos en nuestro en nuestro apertas, en nuestro carón noso, ainda que, que no en, no en, carne oso, pero que sí que os sentimos, sirva este homenaje para ellas con la voz de o gran Franco Batiato e despois explota explotando de moito amor con a Rafaela Carrá. Los chicos de Italia no creen en los reyes magos, sino en la befana. Es una vieja fea y andrajosa, con los zapatos rotos, que pasa por la tierra entre el primero y el 6 de enero. La última noche de su estadía, el mundo se llena de prodigios, los árboles se cubren de frutas, los animales conversan, las aguas de ríos y fuentes se transmutan en oro, las muchachas leen en las chimeneas sus pronósticos de boda, poniendo al rescoldo hojas de olivo, y los chicos esperan, durmiendo, golosinas y regalos. Si no están dormidos de verdad, la befana no les deja más que cenizas. Esa misma noche, la del 5 de enero, la gente suele hacer una enorme muñeca de estopa vestida con harapos Después de pasearla por las calles del pueblo, entre gritos, silbidos y canciones, la queman en la plaza. La befana, la bruja o la vieja se quema por precaución. Aunque ya no haga daño, no deja de ser un antiguo espíritu maléfico, dotado como todos ellos de poderes mágicos. ¡Hoy sí, qué desastre si ti te vais, qué desastre si tú no estás. Creo que cantaba a grande, a grande Rafael Acarrá. Eh, con ella vamos eh, llegando al final de que este chapoconcho cheo de masia, y eh, de historias y de contos y de canciones para, paraíso, para cuidar para acaronar, para dar agarimos a oneno a nena a nenu, que, todos le, le, vamos ...y sentimos, eh, que de tanto en tanto no, no esquecemos, pero es necesario que medre, eh, que aparezca nuevamente para, para tener una vida llena de, de de somnios y de posibilidades ante las cosas... ...cuando también venen venen mal. ...ven... Eh, ...oye... para remate pues vamos a ir porque las historias es necesario que las conten todas las personas, sean como sean, porque a más de escoitar, también está poder contar sin que te discriminen por, por nada, por como seas. siná que oye, vamos a descubrir a historia o conto un sapo concho e también desecharte, que sea de derecho o de revés que a vida te vaya moi moi ben en este 2022 que podas abrazar dar apertas a toda a xente que, que queredes e eh, se o conto vene al revés pois tamén intenta disfrutar e pouco a pouco as cousas poden salir ben siña que apertas e de verdade graciñas por la escoita Préstame por la vida, tricitero un asturiano, voy darte de la mano y a la orellina. Préstame por la vida, tricitero un asturiano, voy darte de la mano y jalarte a la orellina. Que hay más mares que el que ves de y el pico más alto detrás de ti. Los polos son de hielo, aunque yo de atol solín. Y cuando aquí llebran y invierno, no otro país. Y a mí, y a mí. Préstame por la vida, difícil. Sapo Concho. Era Érase una vez una tortuga que se llamaba Sapo Concho. Su dueño se llamaba Julieta. La quería y la cuidaba mucho. Sacaba paseanes por el jardín. Le daba de comer camarones. Le cambiaba el agua. Un día estaba el padre de Julieta cogió a Sapoconcho muy bruscamente. Esta se asustó y le mordió un dedo. El padre Gerardo le echó a la calle. Y la pobre tortuga hola y triste se quedó. Al bajar la, calle se encontró con una amiga de Julieta, Ana era una niña encantadora y se llevó a Sapoconcho a vivir a su casa. Tres semanas Julieta y lloró y, lloró. Porque echaba mucho de menos a su tortuga. Ella sabía que no estaba bien abandonar a las mascotas. Día, Julieta fue a jugar a casa de, de su amiga Ana. se llevó una maravillosa sorpresa. ¡Sapoconcho! estaba allí. A partir de ese día, Julieta iba todos los días a casa de Ana a ver y a cuidar a su querida Sapoconcho. Caparuchina de corazón, a topo. lobo verde Cantando un blues A unha ra azul celeste Que o río chimpou y atopou un salmón rosa Xogando mus Nunha tablet moi borrosa Pola beira pasou Un coello violeta Cun reloxo marrón E non tiña moita presa Un xastre apareceu rodeado de gigantes, botaron a correr la procura de elefantes. Este conto revés, nada es que se me Este conto revés, que no tenga cabeza ni fe Caparuchiña de corazón lobo verde cantaron John Blues a todos los presentes, bailaron a cachón hasta el final del día cuando pesta remató. Cada quien a su casilla este un conto revés. Nada es lo que se me yace. Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver, Santander. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo Reino Democrático Galego.